quincent tagoe en caverno. Cio ocasus en la homae corpo cae menso, se oni tutte cae lung daure isolus homon en iu loco exter la atingo de la suna lumo cae de mesurado de la tempo. Ciel tio efficus ie la tagnocta biologia ritmo al ciu la homa naturo estas ligita de iarmiloi. Lau ciai criterioi, homo en tia situatio decidus dormi cae mangi, exemple, ciel reagus la cerbo cae la hormonoi. En la iaro 2021, dec quin homoi restis en tia situatio dum quindec tagoi en caverno cae sciencistoi monitoris ilian corpan temperaturon, dormadon, sociaen interagoen, cae cognaen cae condutaen reagoen. Ec de novembro 2021, tiu experimento estis tamen draste amplexigita. Oni lasis virinon en montara caverno en Hispanuio en profundezzo de septec metroi dum pli ol quincent tagui. Tio estis absoluta recordo. Beatrice Flamini, vindec iaragia, restis en tiu tute isola loco gis la tago dec de aprilo du mil dudec tri. Ciam si eliris, si tamen aspectis rimarcinde tranquilla, cae simple petis bieron, cae oni contentigis cin, cae si aldonis cae sia plei forta desiro entiu momento estis ricevi dushon. Si pasigis la tempon legante, exercante sian corpon, cae tricotante, cae si constante prisurgis du camerahoin quiu registris sian restadon por documenta filmo. Tute isolita de la extera mondo, si ne estes informita pri ocasajoi dum la concerna tempo, exemple pri la russa invado al Ucrainuio cae pri la morto de regino Elizabeth la dua. Por mi la tempo haltis en novembro du mil dudec si diris elirinte. Dum sia isoligio, Flamini disponis pri panic butono por eventuala ne el tenebla ocasajo au accidento. Sed si assertis che neniam venis en sian capon la ideo eliri el la cacheio au peti ian helpon. Fakte, mi ne volis eliri si diris al giornalistoi. Tamen, en la unuae momentoi post sia eliro, si iom stumblis en la parolui, cio estas comprenebla post tiom longa tempo sen uso de parola lingvo. Dum sia en caverna restado, si legis sesdec libroin, ca estis finanta la legadon de la sesdec unua si ancao scribis cae desegnis. Lau siei impresoi esprimitei en interviuo post la eliro, si perdis la nozion pri tempo proximume en la sesdec quina tago de enfermigio. Yes, si parolis al si mem, dum sia preparado por la isoligio, si zorgis pritio, che si devus esti bona companio por si mem. Compreneble, ocasis malagrable momentoi, exemple quiam invadis la eion ammaso da mushoi. Mi ne sias quio in concludoin scientistoi prenos el la experimento cun Beatrice Flamini, sed mi forte dubas ciut ioi concludoi facile applicigios al aliei homoi, char evidente si ne estas ordinara persono.